իրավական համակարգում որքանով է ընդունելի նման արարքների քրեականացումը։ Հանրության մեջ արկա է այն տեսակետը, որ նման արարքները քրեականացնելով իրավական համակարգը փաստացի հետընթաց է ապրում եւ նշվածը հակասում է միջազգային իրավական մոտեցումներին եւ անհամաչափորեն սահմանափակում է թե խոսքի ազատության եւ թե կարծիք արտահայտելու քաղաքացու սահմանադրական իրավունքը։ Վերոնշյալ հարցերի պարզաբանման նպատակով այսօր Արցախի հանրային ռադիոյի տաղավարում է փաստաբան Ժորա Հայրապետյանը։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք, պարոն Հայրապետյան։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես այսօր խոսելու ենք վերջերս ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքի մասին, որով զրպարտությունը եւ վիրավորանքը հանդիսանում են քրեորեն պատժելի արարքներ։ Նախ սկզբում հասկանանք օրենքի տեսանկյունից ինչ է վիրավորանքն ու զրպարտությունը։ Բարև ձեզ Տիկին Հարությունյան, նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Վիրավորանք եւ զրպարտությունը երկու երկու հասկացություններ են, որոնք իրենց պետք է տարանջատել։ Նախ զրպարտություն հասկացողությունը օրենքում սահմանված է հետևյալ կերպ. զրպարտությունը անձի վերաբերյալ ամպիսի փաստացի տվյալներ հրապարակային ներկայացնելն է, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը եւ արատավորում են նրա պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը։ Դրանցից պետք է նաեւ տանջատել 4 նախապայմաններ։ Անհրաժեշտ է ցույց տալ 4 նախապայմաններ արկայություն, որ เป զի արտահայտությունը համարվի զրպարտող Այդ նախապայմաններն են. հայտարարությունը պետք է լինի փաստի մասին, փաստացի տվյալներ պարունակի։ Հայտարարությունը պետք է լինի ներկայացված լինի հրապարակային եղանակով։ Հայտարարությունը պետք է չհամապատասխանի իրականությանը եւ հայտարարությունը պետք է լինի անձի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործար համբավը արարտավորող։ Համանդական դատարանը 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ին թիվ 997 որոշման մեջ արձանագրել է եւս մեկ հատկանիշ՝ հայտարարությունը պետք է անձին մեղադրի հանցանքի կամ զանցանքի մեջ, այսինքն անձին վերագրող արարքը պետք է արգելված լինի քրեական, մաքսային կամ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով։ Նշված պայմաններից որևէ մեկի բացականությունը բացառում է զրպարտության արկայությունը։ Փաստի մասին հայտարարությունը մեկնաբանում են որպես հայտարարություն, որի մեջ պարունակում է անձի մասին փաստացի տվյալներ, որոնք էլ մեկնաբանում են որպես կոնկրետ հստակ տեղեկություններ, որոշակի գործողություն կամ անգործության վերաբերյալ։ Ընդ որում, այդ տեղեկությունները չպետք է լինեն վերացական, այլ պետք է լինեն կոնկրետ։ Զրպարտություն եզրույթ վիրավորանք եզրույթից տարբերում է նրանով, որ առաջինը որպես կանոն մատնանշում է գործողություն, իսկ երկրորդը հատկանիշ սպիտակ։ Օրինակ, եթե որևէ մեկը հայտարարում է, որ մեկ ալյանց գողացել է իր գրիչը կամ թմրանյութ է վաճառում, ապա դա զրպարտող բնույթի հայտարարություն է։ Առաջին հերթին մատնանշում է գործողություն, իսկ եթե հայտարարում են, որ այդ անձը գող է, դա ապա վիրավորանք է, պիտակ եւ գնահատական հրապարակային հայտարարություն։ Հրապարակայինն է այն արտահայտությունը կամ ներկայացված փաստերը, որը կատարվել է առնվազն երրորդ անձի ներկայությամբ։ Իսկ եթե հայտարարությունը կատարվել է ռադիոյի, հեռուստատեսության, համացանցի եւ կապի ու այլ լրատվության միջոցով, ապա երրորդ անձին հաղորդակից դարձնելով, այսինքն անհրաժեշտ է որպեսզի երրորդ անձը կամ ներկա լինի հայտարարության կատարման պահին կամ հայտարարության կատարման պահին հաղորդակից դարձվի։ Այդ հայտարարությունը ընդ որում կարևոր է հաշվի առնել ժամանակի, այլ ոչ թե տարած տարածքի տիրույթում երրորդ անձի արկայության եւ հայտարարության կատարման պահի համաժամանակյա լինելը։ Երրորդ անձը պետք է հաղորդակից դարձած լինի հայտարարության այն կատարելու պահին եւ ոչ թե դրանից հետո։ Օրինակ, եթե A անձը Բ անձին որևէ տեղեկություն է հաղորդում առանց երրորդ անձի ներկայության, իսկ որոշ ժամանակ անց Ա անձը այդ նույն տեղեկությունը հայտնում է Գ անձին, կրկին առանց անձի ներկայություն, ապա ոչ առաջին եւ ոչ երկրորդ դեպքում էլ այի կողմից հնչեցած հայտարարությունները հրապարակային չեն, քանի որ երկու դեպքում էլ հայտարարություն հնչեցման պայն ներկա չի եղել կամ հաղորդակից չի դարձել որևէ երրորդ անձ։ Այս իմաստով հնարավոր չէ պնդել, որ G-ն երրորդ անձն է I-ի եւ B-ի համեմատ, քանի որ G-ն ներկա չի եղել կամ հաղորդակից չի եղել այդ պահին, երբ ան կատարել է վիճահարույց հայտարարությունը։ վիրավորանքի մասին խոսենք, վիրավորանք հասկացություն օրենքում սահմանված է հետևյալ կերպ. վիրավորանքը խոսքի, պատկերի, ձայնի նշանի եւ այլ միջոցով պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավն արարտավորելու նպատակով կատարած հրապարակային արտահայտությունն է։ Նշված նորմը մեկնաբանվել է Հայաստան Պետության վճարպետ դատարանի մի շարք քաղաքացիական գործերում կայացված որոշումներով։ Համաձայն որոնց վիրավորանք կարող է դրսևորել խոսքով, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր պատկերի միջոցով, օրինակ՝ նկար, տարածական պատկեր, ձայնի, ինչպես բանավոր խոսք, այնպես էլ տարբեր հնչեղանքների կիրառմամբ, նշանների տեսքով, ժեստիկուլյացիաներ, սիմվոլներ եւ այլն։ Այդ ցանկը բաց է եւ ինչպես վճարբեք դատարանը վիրավորանք կարող արտահայտվել ցանկացած այլ միջոցի օգտագործմամբ, որը ներառված չէ թվարկվածի մեջ անհրաժեշտ առանձնացնել երեք նախապայման, որոնք արտահայտությունը կնոմանում են վիրավորանքի։ Արտահայտություն վիրավորական համարելու համար անհրաժեշտ է ցույց տալ երեք նախապայմանների արկայություն։ Դրանք են. արտահայտություն պետք է կատարած լինի հրաապարական եղանակով, արտահայտություն պետք է լինի անձիպատիվ արժանապատվություն եւ գործահամբավ արարտավորող, արտահայտություն պետք է կատարված լինի պատիվ արժանապատվություն կամ գործահամբավ արարտավորելու նպատակով, ընդ որում դիտավորությամբ։ Նշված պայմաններից որևէ մեկի բացակայությունը բացառում է վիրավորանքի արկայությունը։ Պարոն Հայրապետյան ներկայումս բավականին լայն տարածում է գտել համացանցի միջոցով անձան մարդկանց կարծիքն ազատ արտահայտելու համար անհիմն վիրավորելը, որը դրսևորում է անպարկեշտ եւ անբարո արտահայտություններ հնչեցնելով, ինչն իր բացասական հետևանքներն է թողում հանրության շրջանակում։ Այս համատեքստում պետք է անդրադառնանք դատական պրակտիկային։ Այո, հասարակության որոշ խմբեր փորձում են համացանցի միջոցով կամ այլ դիրույթով այլ անձանց վիրավորը զրպարտել, ինչպես գիտեք, Արցախյան հապետության մայր օրենքը սահմանադրությունը 31-րդ հոդվածը նախատեսում է պատվի ու բարի համբավի մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնամխելիության իրավունքը։ Նշված անձիկ, ովքեր վիրավորում եւ զրպարտում են, խախտում են անձանց սահմանադրական իրավունքը։ Արցախյան հապետության դատական պրակտիկա նման նախադեպեր եւ բողոքները այդքան էլ շատ չեն։ Քանի որ Արցախյան ապերության քաղաքացիներ այդքան իրավական հմտություններ չունեն դիմելու դատարաններ իրենց պատիվը եւ արժանապատվությունը վերական դատական ճանապարհով վերականգնելու համար։ Քանի որ անհրաժեշտ ապացույց է որոշ հանգամանքներ, փաստային վկայություն եւ այլն, իսկ Հայաստանի ապերություն օրինակ նման դեպքեր ավելի շատ են, թե իրենց դատարանի կողմից կայացված վճիռներով, որոշումներով, թե դատական պրակտիկայում այո, դա կարելի է նաև անվանել, որ պետք է քրորեմ որոշակի չափով պատժելի դարձին, թեև ես իմ Facebook-յան էջում քննադատել եմ այդ ամենը, բայց ինչևիցե պետք է որոշակի սահմանափակումներ ունենա, քանի որ անձը դատարանի կողմից ենթարկել որոշակի պատասխանատվությամբ, օրինակ գումարային դուգանքի իօքուտ զրպարտվողի եւ այսինքն իօքուտ դժողի նորից հնարավոր է կատարի կամ կատարում է նմանատիպ գործողություն, այլ անձանց կամ նույն անձանց թիրախ դարձնելով եւ պետք է նշված անձանց ենթարկել քրեական պատասխանատվության։ Եվ նշված նորմը միայն դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշման դեպքում կարող է վարուտն իրականացնող մարմինը, դա կլինի դատախազությունը, քնչական կոմիտեն կամ առհասարակ ոստիկանությունը հարուցի քրեական գործ անձանց ենթարկել ենթարկի պատասխանատվության եւ պատասխանատուն ենթարկել պետք է այնպեսին լինի որպեսզի անձը իր ընկալումը ունենա հասարակության հանդեպ վիրավորանքներ զրպարտություն չտարածի այսինքն ուղղված լինի դաստիարակելու անձին Արամ Հայրապետյան, տեսեք անմիջապես օրենքի ընդունումից հետո սոցցանցերում բավականին ակտիվ քննարկումներ սկսվեց եւ որոշ իրավաբաններ, որոշ փաստաբաններ, այդ թվում նաեւ դուք ինչպես նշեցիք քիչ առաջ, գտնում են, որ իհարկե մարդուն վիրավորելն ու զրպարտելը դատապարտելի են, սակայն նման արարքները քրեականացնելով իրավական համակարգը փաստացի հետ ընթաց է ապրում։ Որոշ փաստաբանների կարծիքով նշվածը նաև հակասում է իրավական մոտեցումներին եւ անհամաչափորեն սահմանափակում է թե խոսքի ազատության եւ թե կարծիք արտահայտելու քաղաքացու սահմանադրական իրավունքը։ Դուք ինչպես եք վերաբերում այս հարցին։ Նշված փաստաբանների եւ իրավաբանների կարծիքը կիսում են որոշակի չափով, քանի որ խոսքի նախ խոսքի ազատության սահմանափակումը մայր օրենքը նախատեսում է յուրաքանչյուր որ իրավունք ունի իր խոսքը տեսակետը ազատորեն արտահայտելու բայց ոչ թե այլ անձանց վիրավորել եւ զրպարտելու տեսքով։ Խոսքի ազատություն ասում ենք անձը ինչ որ մտածում է, այն ասել։ Չենք համապակում անձի միտքը գաղափարը, բայց պետք է համապակել անձի միտքը գաղափարը այն դեպքում, երբ որ արդեն դա վիրավորում է, արատավորում է այլ անձանց իրավունքները։ Նման դեպքում պետք է որոշակի խստացնող միջոցներ ձեռնարկել եւ կիրառել, այսինքն քրեական պատասխանատվություն ենթարկել, ոչ թե անձին կալանավորել, դատապարտել, այլ անձին ուղիղ աշխատանքների ներգրավել, օրինակ հանրային աշխատանք կատարմանը կամ որոշակի չափով վարչական պատասխանատվության ենթարկելը եւ այո, մենք ապրում ենք 21-րդ դարում եւ իրավական համակարգը առաջընթաց է ապրում։ Արցախի հանրապետությունը եւս պետք չէ հետ մնա միջազգային պրակտիկայից եւ օրենսդրական որոշակի բարեփոխումներ, փոփոխություններ իրականացնի, բայց կոնկրետ այս պահին, երբ որ արդեն Ադրբեջանի կողմից որոշակի սահմանափակումներ են արկա Բերձորի միջանցքի փակ լինելուն, պետք է մի քիչ այդ որոշումը ավելի ուշ ընդունել։ Տեսեք, պարոն Հայրապետյան, եթե նախկինում վիրավորանքի կամ զրպարտության զոհը կարող էր ստանալ բարոյական վնասի հատուցում, ապա այսուհետ զոհի փոխարեն հատուցումը կստանա պետությունը, այն էլ առավել շատ քան նախկինում կրկին փաստաբանների կարծիքն է մարտահայտում։ Մի քիչ մեկնաբանեք նաև այս գաղափարը։ Այդ գաղափարը պետք է մեկնաբան հետևակերպ։ Քաղաքացին, երբ որ հայց է ներկայացնում դատարան, հայց ներկայացում է կամ արտահայտման եղանակի ձև է դատարան դիմելու։ Պետք է ապացուցել դատարան օրինական ուժի մեջ ուրիշ մտած վճռով, այսինքն եթե դա տանը հաստատում է որ դիմողի նկատմամբ տևում է վիրավորանք զրպարտություն, իհարկե պահանջով դա տան բավարարում է որոշակի գումար է նախատեսում օրենսդրությունը, որպես դրա փոխհատուցում նյութական եւ ոչ նյութական փոխհատուցում տրամադրել դժողին, դիմողին։ Եվ նման դիրքորոշումը մի քիչ սխալ կլինի, քանի որ օրենսդրական եւ այդ քաղաքացիական իրավական հարաբերություն այդ օրենսդրություն չի փոփոխվել։ Մնացել է նույնը։ Անձ եւ կարող կարող է քաղաքացիական հարաբերություն ստանալ իր հասցեն հնչեցված ստեղծված վնասը։ Իսկ ինչ վերաբերում է պետության գումար բռնագանձելուն, այո, կարելի է որոշ վարչայլավական խախտումների մասին օրենսգրքումներ փոփոխություն իրականացնել եւ նման դեպքում օգուտ պետության բռնագանձել որոշակի գումարներ որպես անձին դաստիարակել ուղղելու միտված աշխատանքներ։ Պարոն Հայրապետյան, տեսեք, որպես պրակտիկ փաստաբան հավանաբար դուք ավելի տեղեկացված եք իհարկե, ինչ էր նախկինում սահմանված եւ ինչ է այսօր սահմանում օրենքը։ Նույն բովանդակությամբ է թողնվել, ինչ Facebook-յան դրույթում նշում է, որ անձը դիմող ավելի քիչ է ստանալու կամ շատ է ստանալու, այդ հայցողություն դատարանին է տված։ Դատարանը որոշում, ինչքան գումար հոգուտ հայցորի բռնագանց, ինչքան ոչ։ Կարող է հայցորը պահանջել բռնագանձը ընդհանրենք 10 միլիոն հհ դրամ, բայց դատարանը գտնի, որ վիրավորանքը կամ զրպարտու կրթության համար անհրաժեշտ է բռնագանձել 500.000 կամ 200.000 դրամ գումար։ Այսինքն այդ հայցողությունը օրենսդրին թողել դատարանի վրա եւ դատարանը միայն նման որոշումներ ընդունում։ Հայրապետյան, եւ եթե այսպես ընդհանրացնելու լինենք, ինչպես եք դուք վերաբերում այս օրենքի ընդունմանը օրենքի ընդունմանը նաև նշեցի, որ Facebook-ային էջում քննադատել եմ։ Ճիշտ ասած, պետք է քրեականացնել այն դեպքում արդեն ունենք օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ հաստատված, որ անձը մյուս անձին վիրավորել կամ զրպարտել, դրանից հետո այն անձին, ով որ վիրավորողն է կամ զրպարտողն, այսինքն օրենք խախտողն է, այսպես ասենք, ենթարկել քրեական պատասխանատվության, որից հետո կարող ենք ասել, որ օրենքը կիրառվել է։ Իսկ ինչ վերաբերում առանց դատանի վճռի իրականացնել այդ ամենը, ապա ով պետք է գնահատի՝ դա վիրավորանք է, դա զրպարտություն է, դատախազությունը թե դատախազը կամ քննիչ կամ քնչական կոմիտե է, այսինքն պետք է լինի միայն այդ վիրավորանք եւ զրպարտությունը հաստատվում է միայն դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով։ Նման իրավասություն ունի միայն դատարանը։ Ես կարող ասեմ այդ արտահայտությունը վիրավորական է, բայց դատարանը գտնի, որ դա վիրավորական չէ։ Այսինքն այստեղ անմեղ մարդիկ հնարավոր է ենթարկվեն որոշակի պատասխանատվության չկա որոշակի սահմանում նման հայեցողություն թողած է դատարանի վրա։ Օրինակ, վերջերս հ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն նաև հայտարարել, որ թուրք բարից ինքը չի վիրավորվում, բայց օրինակ իրավագիտակցող քաղաքացին, որ ասենք ինքը թուրք է, վիրավորվում է Քանի որ թուրքը որպես ազգ է ընդունվում, իսկ թուրքը մեր ընդհանրական ճշնամին է, որ մենք ընդունում ենք որպես ճշնամի եւ այդ թուրք բառից վիրավորվում ենք, բայց եթե մեկը մյուսն ասի թուրք եւ դիմեն դատան, դատանը դա որպես վիրավորանք չի գնահատի։ Գնահատելու բարակամ գնահատում է, որ դա համարում է ազգ, օրինակ կարող ենք մեկը մեկին ասել ռուս, վրաց, համարում է ազգ եւ դա վիրավորանք չի պարունակելու։ Պարոն Հայրապետյան, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր եւ բովանդակալից հարցազրույցի համար անշուշտ ես էլ եմ ձեր շնորհակալ հրավերքի համար։ Սա նաև հանրային իրազեկում տեղի ունեցավ, որ քաղաքացիների տեղյակն ինչ է զրպարտությունը, ինչ է վիրավորանքը եւ դրանք կարողանան իրարից տանջատել։ Եվս մենք անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն էր փաստաբան Ժորա Հայրապետյանը։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափենք խնդիրներից։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։